Book 2 86 86 კავშირები მესამე კავშირები 3 ვდგები მაშინვე როცა მაღვიძარა რეკავს მაშინვე ვდგები როცა მაღვიძარა რეკავს ვიღლები როდესაც უნდა ვისწავლო. ვიღლები, როდესაც უნდა ვისწავლო. აღარ ვიმუშავებ, როდესაც 60 წელს მივაღწევ. აღარ ვიმუშავებ, როგორც კი 60 წელს მივაღწევ. როდის დარეკავთ? როდის დარეკავთ? როგორც კი ცოტა დრო მექნება. როგორც კი ცოტა დრო მექნება. ის დარეკავს, როგორც კი ცოტა დრო ექნება. ის დარეკავს, როგორც კი ცოტა დრო ექნება. კიდევ რამდენ ხანს იმუშავებთ? კიდევ რამდენ ხანს იმუშავებთ? იმდენს ვიმუშავებ, რამდენსაც შევძლებ. იმდენს ვიმუშავებ, რამდენსაც შევძლებ. ვიმუშავებ სანამ ჯანმრთელი ვარ. ვიმუშავებ სანამ ჯანმრთელი ვარ. ის ლოგინში წევს იმის მაგივრად რომ იმუშაოს. ის ლოგინში წევს იმის მაგივრად რომ იმუშაოს. ის კითხულობს გაზეთს იმის მაგივრად რომ საჭმელი მოამზადოს. ის კითხულობს გაზეთს იმის მაგივრად, რომ საჭმელი მოამზადოს. ის კაფეში ზის იმის მაგივრად, რომ სახლში წავიდეს. ის კაფეში ზის იმის მაგივრად, რომ სახლში წავიდეს. რამდენადაც ვიცი, ის აქ ცხოვრობს. რამდენადაც ვიცი, ის აქ ცხოვრობს. რამდენადაც ვიცი, მისი ცოლი ავად არის. რამდენადაც ვიცი, მისი ცოლი ავად არის. რამდენადაც ვიცი, ის უმუშევარია. რამდენადაც ვიცი, ის უმუშევარია. რომ არ დამძინებოდა არ დავაგვიანებდი რომ არ დამძინებოდა არ დავაგვიანებდი ავტობუსზე რომ არ დამეგვიანებინა პუნქტუალური ვიქნებოდი ავტობუსზე რომ არ დამეგვიანა პუნქტუალური ვიქნებოდი გზა რომ არ დამბნეოდა არ დავიგვიანებდი გზა რომ არ ამბნეოდა არ დავაგვიანებდი